cion por la flauro. Bacterioi plenumas multain gravain funccioin ce homoi, bestoi cae plantoi. Nun, concernoi, volas usi la microbiomon por ebligi spezzon de alttechnologia biologia agriculturo. Onistias iam de longe, che ciui altgradai vivuloi possedas tiel nomatan microbiomon, doce se nomre multai microorganismoi prisetlas ciuin partoin de la corpo. De quelcai iaroi, pli cae pli clarigias, che bacterioi plenumas gravain funccioin, por plantoi, bestoi cae homoi, cae ce mal funccioi de la microbiomo, povas aperi diversai malsanoi, kiel la contextoi aspectas en detala vido, tion oni ancora dum longa tempo nestios, Unu flanque pro la grandega diversezzo de spezioi, ali flanque, char nur eta fraccio de la microorganismoi povas esti predatai cae analisatai en la laboratorio. Malgrau tio videblas unuai applicoi, En la medicino, ce gravae inflamoi de intesto, estas plenumata tiel nomata transplanto de fecajo. Ce tio la excrementoi de sanai donazantoi estas prilaboratai en la laboratorio, cae estas edigatai en la inteston de paciento. Estas la espero, che la sanai bacterioi daure setlas tie cae riparas la malfunctiantan intestan flauron, cio ja vere successas en multae casoi. Set ancau agroconzernoi experimentas pri la laucela applicado de microorganismoi, nome, sub la termino, fitobiomo. Lau rapporto de Usona Scienza Revuo, du concernoi fondis tiu cele comunan entreprenon. En celcteco da locoi, oni testas, ciu cae ciel semagioi cae plantoi, per la aldono de certai nature aperantai bacterioi, povas cresci pli bone, cae ciu eblas protecti ilin pli bone contrau damagiantoi cae malsanoi. Tio estas ancau interessa pro tio, char uno el la parto prenanta i concernoi estas criticata en da tuta mondo pro iliai genetike manipulitai plantoi. Per la nova activezzo la concerno laboras nun ancau priquasau plene biologia technologio de protecto de plantoi. tiu biotopo activas ancau multai nov technologiai entreprenoi, kiwi volas realigis cienzain ec al productoi por la agriculturo. Tiel exemple sur sucercano estis trovita bacteria spezio, ciu ligas la enaeran nitrogenon, cae lau natura maniero stercas la planton. Simile, ciel la risobioi faras tion ce fabatsai plantoi tiu bacterio shaine estas ancau applicabla ce aliai plantospezioi. Tion esperas almenau nova brita entrepreno, kiu, se tiu funccios, jes prave, flaras negozoin pesai je miliardoi. Ien evidente ocasas vera revoluzio.